Good morning to you Mirë mëngjesi, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit Miq të dashur ju përshëndesim Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin Altinin Oltën edhe Lorën si çdo mëngjes tjetër Ju urojmë një ditë fantastike është e premte më në fund jemi në prag fundjavës edhe pse pak vrenjtur përjashta si që Kërë është përmëtu e Po ju gocat na paralajmëruat në fakt po. S'keni faj ju Tua e dhe bën E bët Tët Ç'kemi Olta? Jam shumë mirë. Je shumë mirë? Sot shumë freskët. Shumë freskët sot. Ndjesh shumë mirë të po. Si ditë vjeshtë po thuajse. Po. Ose kthim mbrapa, e, nuk e di. Ose pushim nga i nxehti. Edhe pse okay ka qenë, nuk është se ka qenë shumë nxehtë. Po. Gjithsesi. Megjithëse, gjithmonë kur ka shumë diell ne duam Nuk merremi vesh se çfarë duam. S'do s'di njeriu se çfarë do, po? Është vërtet. Na nuk është kjo kështu? Shumë më mhm. mbytë me shi. Jo, jo, se Kur është shi duam diell, kur del dielli duam shi, kështu që. Tani shi nuk është se duam, po. Olta Ose... kishte një javë që bënte lutje për shi. Po. Kishte mësuar lutjet indiane. Po pra. Nuk është vallja indiane, vallja e shiut. Po. Ese ja gosh. Po ja dha dje. E pa si ja dha dje. Hmm. Ai është i çuditshëm. Unë i kam qejf ato, janë spektakël i natyrës. Fantastike. Gjithsesi sa njerëz tremben kështu po. Unë i kam frikë për shembull. Ato vetë ti. Ato Paguaj njerëzit të tjerë për ato foto. Le të shikojnë, po. Po, po, po. Fantastike. Është vërtet. Kështu që u kënaqëm dje. Gjithsesi, sot kemi një program shumë të mirë në klubin e mëngjesit. Ë, është i mbushur me muzikë miq dashur, veçanërisht sepse është e premte. E ka më shumë muzikë të premteve. Sepse ju e zgjidhni. Kështu që 069 20 70 222 ata që kanë uh, Ku do mund të kesh një fiksim për një këngë, sot e premte është. Është vërtet. Mirë është. Mirë është kur kesh fiksim. Ti ndihesh, jo, po kur ti je në atë lloj, ku di unë tash, ë, ndjesie për shembull ose gjendje humori që kërkon një këngë. Mm -hmm. Apo do do të jesh ti për shembull. Do të bëra, do të më më më ndonjë këngë me vete. Se sa të jesh i, i vrarë dhe i, i rrëzuar shpirtërisht. Po se të bën të ndihesh dhe më mirë. Prandaj po them pra. Kur njeriu ndihet, mm, mm, mm, ore mm, ku pa mm, para. Ti ka i ka i ka I kanë rregull ato. Mund mos kemi paratë e mëdhaja, shtëpitë e mëdhaja, makina luksoze, ku di unë se çfarë, por kemi Po është një ditë e re dhe një ditë e bukur. Kështu që Unë kështu e marr. Themi paskam parë klubin e mëngjesit, ju përshëndesim miq dashur, është koha tani për ta hapur programin zyrtarisht jepi Altin. Klubi i mëngjesit në Club FM dhe Club TV. Mundësuar nga Vodafone. Who can I run to? Who can I cry to? Who can I trust with my life if I have to? Who can I give love to if I need to? Who që është nga ora 6 deri në orën 10. Mm -hmm. Tek Nobis për palestrën dhe për pishinën, që do të thotë se juve mund të filloni ditën duke shkuar atje. Edhe çfarë ndodh është uh, që ka një rehati shumë të nevojshme për gjithë ata që duan ta nisin ditën aq herët në palestër, sepse normalisht janë njerëz që punojnë, kështu që mbas palestrës do të shkojnë diku në punë. Mm -hmm. Por Nobis i ofron këtë gjë. Palestër e shkëlqyer, e pajisur me të gjitha Të mos presësh në radhë, se vetëm pistat për shembull për vrap janë pafund, e eliptikët e ku di unë se çfarë tjetër. Por pastaj ke dushet që ti pastrohesh. E kupton? Ti pastrohesh, rregullohesh deodoranti. Krehesh, thahesh, mund të përdorësh tharëset ku di unë se çfarë. Pasqyrat janë atje, bëhesh zotni burrë mbas palestrës, po. Edhe shkon në punë i pastër, i larë, i freskët, i stërvitur. Edhe mjekët e rekomandojnë, po, absolutisht. Pra, gjimnastika e mëngjesit ose Fizkultura në mëngjes apo stërvitja në mëngjes quaje çfarë të duash. Shumë e mirë për trupin. Mhm. Mm Kështu që nga 6 deri në 10 çdo ë çdo ditë çdo ditë gjatë muajit ju mund të filloni atë që është diçka që mund ta keni lënë pas dore apo e keni shtyrë. Është shumë kollaj t'i shtysh gjërat. Gjërat e rëndësishme, gjërat e mira. Dhe e bëjmë shumë thjesht madje. Hë se nesër, hë se pasnesër, do regjistrohem, jo, po kështu, jo, po kështu. Dhe kjo nesër nuk vjen. Ikën viti, është vërtet, është vërtet. Edhe s'kthehet më. Kjo është e keqja. Kështu që është investim për të ardhmen. Nobisi. Palestra, e këto. Atëherë, do të shkojmë tek muzika? Do dëgjojmë diçka? Po. Hajde dëgjojmë diçka të mirë uh, në klubin e mëngjesit tani. Çfarë doni? Ku di unë ç'është kjo Sheryl Crow? All I wanna do për shembull. Kjo është e vjetër, është e bukur. All I wanna do is have some fun. I got a feeling I'm not the only one. Me këtë album kjo u bë e njohur viti 1996 miq të dashur. Hey Albania, it's time to wake up and have a laugh. Wake up and have a laugh with Blendi and the crew on the morning show on Club FM and Club TV. Okay, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Miq të dashur, ju përshëndesim që të gjithë ju urojmë ditë fantastike. Përpara, ora është 7:21 minuta sot. Data 11 korrik është e premte në prag fundjavës jemi, por është vranët dhe zymtë përjashta. Madje filloi shiu, kështu që oh. ë në këta filmat. Mhm. E komeditë e e ke parasysh. Ç'ishte njëri me me Couples Retreat? Po. Po. Në Couples Retreat më duket se është edhe ky. Po ja, gjithsesi ja s'e gjeta posterin e No, jo, se kush e gjeta posterin e filmit, po kur shkon tek fjala shef në Google, pastaj dalin dalin lloj-lloj shefash, po. Jo, ja ku është uh, traileri ofi, uh, zyrtar. Atëherë, është Scarlett Johansson oh. në këtë film. Mhm. Mm është edhe Robert Downey Jr. Oh. Po është edhe ky tipi. Për cilin po flas unë, ja dhe shikosh. Ky tipi. Wow. Chef Big Dog up all night cooking. Shut up and taste this um, amuse douche. Come here, guy. Look at that. Unë kam shumë qejf filmat me kuzhinë. Me restorante. Janë gallatë e madhe. Being reviewed by the most important critic in the city. Now suddenly you're going to be an artist. Do vijë një kritik. Ah, edhe Dustin Hoffman është pjesë e filmit. Kështu që e ke pasur gjithë kjo drama në kuzhinë për të pritur këtë kritikun, për të bërë figurë të mirë për No, I'm telling you what I'm prepared to do if you don't cook my menu. It's up, it's up, review's out. His dramatic weight gain can only be explained by the fact that he must be eating all the Food sent back to the kitchen. Nëse ti vura vallë. Ah, kritiku ka shkruar gjëra të këqija? Ka shkruar që shtimi i tij në peshë ndodh për shkak se ai e ha gjithë ushqimin që i kthehet mbrapsht. Ato që nuk e duan klientët, se është aq i keq, ky e ha. Ëh, prandaj është shëndoshur. Kështu që John Favreau e ka emrin by the way, by the way John Favreau. Është aktor interesant. Është, është vërtet. Është vërtet. Kështu që Nëse, ëm, ehm, ky ka luajtur edhe te Romeo dhe Juliet me Leonardo DiCaprio. Ka luajtur ky atje? Mm. Se më mund. Wow. Tashi këtu s'e kuptoj sepse thot uh, Chef Official Trailer Robert mm. Downey Jr. Scarlett Johansson HD. Po pra, Robert Downey Jr. është uh, i padukshmi, kritiku. Rrezik. Ah, është kritiku. Do dalë dhe ai domethënë. Ai që s'del asnjë. Se po shikoj pra, është te kjo, te kjo gjë që tregon uh, E shikon ti poshtë, ato poshtë. Çi e? Jo kam si ti. Po s'e kam parë deri tani. Do dali Robert Downey Jr. O ja, po ja, po ja, ka bërë. Më pa, paska një kast aktorësh të jashtëzakonshëm. Zëri down. Don't think be too easy. Duhet parë. U dashka parë, Dustin Hoffman, John Favreau, Robert Downey Jr., John Leguizamo. Ose Sid, siç është ai Sid. Mirë, shkëlqyshëm. Okej, mirë. Ë, kështu që do të luajmë për bileta sot në klubin e mëngjesit për të parë filmin Chef. Dhe Chef është vetëm njëri ndër katër, katër filma premierat që kemi. Mm. Sepse kemi gjithashtu Planes, Fire and Rescue, Planes kthehet. Mm. E ke parasysh Planes, më fal, s'ke kalamaj, kështu që s'e di ti se çfarë është Planes. Ë, uh, Dawn of the Planet of the Apes. E ka parasysh Olta. Që është jo, akoma dhe unë. Fillimi apo e ka të vogël akoma. Gjithsesi ke kalamaj Olta. Faleminderit Altin. E kam një Altin. Po them, po them, do mësosh për McQueenin, Materin, mm. për Dustin, për gjithë këta. Deliver Us From Evil është filmi tjetër. Që ka dhe horror. Që pra, i erin të roqë. Do e ke, ke horror, ke uh, Dawn of the Planet of the Apes. Që është fillimi fare e planetit të majmunve. majmunve mm -hmm. Kështu që ka filma fantastik tek uh, Cineplexi miq të dashur. Ne kemi bileta, ne kemi bileta për uh, atë kinema që mendoj unë është super, më e mirë. Më e mirë është. Për të vërtetë. për të rehatuar trupin, mendjen, qetësia, ato gjerësia, ushqimet që të shëndoshin, po prandaj kemi edhe paketën nga Nobis, e kupton? E kompensoj. Tashi atje tek tek kinemaja ata nuk merren me me me fizkulturë edhe me kështu. Kështu që ato nachot janë m'i merr vetë, po merri vetë përsipër ato nachot. Kam përshtypjen. Nice. Si ja vjen tani? Oj po vrisa mendjen. Po. Se kur s'ke me ça merresh e po vret. Kur s'ka ndeshje. Portokalle, ne i themi portokalle. Mhm. Nisur nga ngjyra, e ke parasysh mm, portokalle, janë portokalle, i themi portokalle. Limonave pse nuk i themi verdhacuke, për shkakun. fraksion Klubi i Mëngjesit facebook.com fraksion Klubi i Mëngjesit atje mund të kërkoni këngët që doni të dëgjoni sot në mëngjes dhe ne do t'i luajmë njëra pas tjetrës ka që tani kërkesa. A ki drogë është e ardhur? Ëh, mhm, edhe pjesën e shortit, do ta kujtojmë. Po, po, po. Duhet të shkruani një mesazh dua Nobis dhe emrin mm. tuaj e dërgoni në 069 20 70 222. Okej. Faleminderit. Është për uh, paketën e drekës. Unë i thashë është e mëngjesit, por është e drekës në fakt. Është e drekës. Se e ngatrova unë, po gjithsesi është e njëjta gjë. Se ngatrova unë, po unë ju kërkoj. S'ka, jo e ngatrova unë. Tani e ngatrova unë ah, tamam tamam. Shikoj tash. Është futë gabim. Lëreni ta marr unë përsipër. 069 20 70 222 069 20 70 222 dua Nobis dhe kjo ju bën me një paketë një mujore miq të dashur për të filluar stërvitjen tek Nobis. Është një palestër e shkëlqyer në Tiranë me pishinën, me zonën fitness, me biçikletat, me aerobinë, me mullinjtë ne i themi mullinj, i thon kështu i thon mills anglisht edhe kështu. Pa janë këto treadmills, edhe këto pistat e vrapit, pistat e vrapit, si thuhet. Etj, etj, etj, etj. Duhet marrë një moment tani, ëh, mhm. moment special se është ditë me kërkesë muzikore. Dhe ne japim edhe njëri-tjetrit ndonjëherë kështu të drejtën për të kërkuar këngë, meqë jemi siç është fjala popullore helbete. Këtu. Por Iri sot kishte një këngë nga Angeleri që është e vjetër. Mm -hmm. E mhm. vitit 1973, a din? Dua që ta mbash vesh pak këtu tek pista 8. Është e vjetër, por shumë e bukur. Vetëm që Lui e Lei. Lui e Lei quhet, po. Kështu që nuk kemi një video për këtë këngë, po. Është vërtet. Ç'ta, nuk e di, ç'të, ç'ta dha për këtë? Më pëlqen shumë Angeleri, ka një zë vërtet interesant. Dëgjoje pak. Innamorati che per un attimo si sono lasciati Rikthehemi edhe një në klubin e mëngjesit, miq të dashur tani është 7:35 minuta, ja ku ishte Jeri Angeleri. Faleminderit Blendi. Lui e Lei nga viti 1973, miq të dashur muzikë këtu nga dekadat. Okej, okay, uh, jemi gati tani për anagramën e ditës së sotme do të hedhim tani në qarkullim këtë fjalë të ngatërruar e le të shikojmë se çfarë ndodh. Anagrama në klubin e mëngjesit. Okej. Okay. Oh. Anagrama për ditën e sotme është kupa kuqi. 7-10-2-2-2 për anagramën e ditës së sotme dhe Jeri tani ka një histori për të na treguar. Dhe bëhet fjalë për ndeshjen që ka ndodhur tashmë midis Belgjikës dhe Argjentinës, ku Belgjika ka humbur. Po ka humbur, por përse? ka fituar një vajzë që është nga Belgjika, oh. është 17 vjeç, e ka emrin Axel Despi, e shkurtova mbiemrin sepse ka një mbiemër shumë të gjatë dhe të çuditshëm. Okej. Okay. Por çfarë ka ndodhur është që Axel ka qenë në, në stadium duke bërë tifo për skuadrën e saj të zemrës mm -hmm. dhe uh, rastësisht fotot e saj kanë bërë xhiro në internet. Ka pasur aq shumë klikime fotografia e saj duke bërë tifozlik për Belgjikën, 200.000 pëlqime për 2 ditë wow. dhe kaq ka mjaftuar që vajza 17 vjeçare Uh, jo, të bëhet modele Altini. E kanë kontaktuar nga L'Oreal. Velinë, velinë oh do të bëhet. Nga kom, nga kompania e kozmetikës L'Oreal ku ka ja, lidhur një kontratë goxha të mirë Dhe vajza do të jetë fytyra e re e kësaj kompanie. Wow. Por kanë mjaftuar vetëm fotot që janë uh, shkrepur nga dikush që nuk dihet në stadium dhe nga dikush që nuk dihet. Edhe një fotograf, fotografët që marrin pjesë, por nuk dihet eksaktësisht. Armando Babani mund ta ketë bërë këtë për shembull. Ku i dihet? E kanë pikasur vajzën dhe ka thënë se jo, ajo mund të jetë një modele shumë e mirë. Mirë, mirë është, ha? Është e lehtë, është e këndshme. Kemi thënë Jeri, shko stadiumeve, se s'i dihet. Shko moj Jeri, jo, kam lënë për herë tjetër. Pas 4 vjetësh i bën. S'do i këtë vit. Nëse. Faleminderit, do thotë që mund të shkosh në stadium për të bërë tifo për futbollin, edhe të fitosh një kontratë pune. Fitosh një kontratë goxha të mirë pune. Po. Ekspozimi pra gjithçka. Po pikasin, pikasin. Ekspozimi është. Fotografët kapin pikërisht këto pjesë pikat kyçe. Ku janë këto? Cilat pikat kyçe? Shumë ah, po, po. Një gocë që mund të jetë shumë e bukur. Po pra, janë ato momentet po, normalisht, normalisht. Normal. Se kështu, nuk e ke dëgjuar ti këta komentatorët tonë thonë falenderojmë regjinë braziliane për këto momente fantastike. Aty gjithçka që shkon janë gjokse, e kupton? Edhe këta faleminderit shumë regjia braziliane. Për këto pamje, edhe një lugu midis, e kupton edhe thua, wow. Hello. Roshi, Roshi. Momente të sinqerta, e kupton? Se është i vetmi Ka momente të tilla. Është i vetmi ajo që dëgjohet uh, fjala faleminderit. Po gjithsesi. Nicole Scherzinger, unë dua ta falenderoj për uh, trupin e saj. për flokët. Ne prisim pak më shumë në fakt. Për ngjyrën e lëkurës, por është treguar e kujdesshme. E kupton? Ajo dhe aq për zërin edhe këto aftësitë muzikore, por gjithsesi, kjo është për Arlindën. Okay. E përshëndesim. Shumë mirë kjo. Ka një rutinë stërvitje, ç'të të them? Si te nobis. Unë jam Blendi këtu bashkë me Irinin, Dionën edhe Lorin Çdo mëngjes me juve nga 7 në 10 në klubin e mëngjesit Do t'ju kujtoj se sot muzikën e zgjidhni ju Prandaj mund ta kërkoni këngën që dëshironi të dëgjoni në 069 20 70 222 E gjithashtu mund të tentoni që të zgjidhni anagramën tonë Kupa Kuqi është për ditën e sotme Kupa Kuqi E thjeshtë e lehtë Kupa Kuqi 069 20 70 222 K-U-P-A-K-U-Q-I Janë germat për t'u Kujtimi është hutuar Për t'u miksuar apo për t'u rivendosur në Në gjithë në gjithë në gjithë mm. Për të gjithë në gjithë në gjithë në gjithë në gjithë Nuk do ta besoni por është e vërtetë Çfarë ka ndodhur? Tani, um, Ti na e thuaj ne themi, po ose jo. E keni parasysh ë uh, kopshtin e Edenit. Po. Po. Mollën e ndaluar. Mhm. Nuk është se është më aty. Po që e kemi parasysh. Bibla nuk është se e përmend fjalën mollë, mollë, por më specifikisht por gjithmonë është menduar sikur Eva Adami dhe Eva kafshuan mollën etj etj etj etj. Por ieri, paska diçka po. e cila është vërtetuar nga një studim që është kryer në Itali, mm. që tregon se gratë që konsumojnë mollë rregullisht mm -hmm. kanë cilësi më të lartë të të bërit dashuri. dashuri. Oh. Kanë një jetë sensuale sentimentale më më cilësore se gratë që raportojnë se nuk konsumojnë rregullisht mollët. Oh, wow. Mollët, miq të dashur. Ty të kujtohet po, po, po, që Vinte me mollë me vete. Sa herë. Është një studim i ri. Pse e lëni? Shkencëtarët kanë ndjekur 781 gra italiane. Wow. Mm -hmm. Në moshën 18 deri në 43 vjeç, të cilat nuk kishin histori të ndonjë çrregullimi ë uh, seksual apo ndonjë depresioni dhe mësuan se ato që hanë mollët rregullisht kishin funksione më të mira të këtij tipi. Po. Gratë në mënyrë vuajnë nga... Nga të bërit. Nga të bërit. Jo ndoshta, po ka gjëra, e kupton ka gjëra. Po, ka gjëra që ka gjëra, e kupton ka gjëra që që mund mos shkojnë. E komplikoj. Mund të kenë intolerancë ushqimore. Po s'shkojnë mm, nuk më. E kupton, gratë që hanë mollë, jepi mollë. Po mirë. Funksionojnë shkëlqyshëm. Ka është ai butoni, është ai butoni që më thënë që ti shtyp atë butoni, si larësi i xhamave, e kupton? Që hedh atë spruzon që lan xhamat, po, mm. në njerëz funksionon ajo ashtu. Eh, eh, eh. Si ta them tash, si ta them ndryshe tash. E kuptoj qartë. Kur e ke bosh atë, atë depozitën e e larësit të xhamave, ajo bën një zhurmë zhurmë. Zhurmë të tmerrshme. Dhe nuk nxjerr asgjë, ato ato fshirëset fërkojnë në të thata. Te xhami. Kjo nuk është gjë e mirë. Miq të dashur, por po të hash mollë, pra. po të hash mollë, thonë uh, studiuesit tani, kjo është botuar në arkivën e gjinekologjisë dhe obs se këtu mund ta ngatërroj. Obstetrisë. Po. Mm -hmm. Gjinekologji është arkiva e ob, është një është një nga këto si të thuash ditaret të mëdha shkencore, mjekësore që bëhen shumë interesante. Kështu që uh, nuk dihet Thonë ata, por uh, nuk dihet pse molla ka këto veti çudibërëse, por mendohet që gratë që konsumojnë më shumë mollë mund të jenë thjesht më të shëndetshme, thonë uh, mjekët. Mm. Në përgjithësi dhe duke qenë më të shëndetshme në përgjithësi, edhe ato edhe në lidhje me bukurinë e jashtme, mm. molla ndikon shumë pozitivisht, edhe ka shumë cilësi të tjera të mira. Po, kjo është arsyeja pse molla ishte e ndaluar tek pema. Tani uh, ideja është këtu që ashtu si edhe çokollata për shembull apo Vera e kuqe, mm. uh, molla përmban polifenole. Tam. Edhe antioksidantë, të cilët bëjnë që qarkullimi i gjakut në të jetë më i mirë. Në trup të jetë më i mirë, më cilësor. Dhe kjo dihet ku ka qarkullim, kështu që hani mollë. Hani mollë. Blini mollë. Po, hani mollë. Tani për për ata që e kuptuan sikur uh, po të hash mollë Nuk mungon. jo. Nuk gjuaj xhama me makinë. Është një fillim i mbarë. Jo, u munduam. Gjithsesi, kemi pas pak lajmin e mëngjesit, miq të dashur, është lajm që vjen nga Italia, duhet marrë duhet marrë me me delikatesë. Grazie Italia. Grazie, grazie. Oh. Club FM oh. dhe Club TV. Mundësuar nga Vodafone. se keni ardhur në klubin e mëngjesit, miq të dashur, ju përshëndesim. Ai mm. ai ai, okay. Mirë, jemi në momentin e tekstit të këngës tani. Jemi gati. Dua po. Jemi gati për po dua t'ju kujtoj që meqë jemi tek muzika sot, muzikën e sillni ju 069 20 70 222, 069 20 70 222 ose mund të vini në faqen tonë Facebook për uh, Kërkesat tuaja muzikore hapur është gjithë kohës faqja jonë në Facebook, kështu që atje mund të kërkoni edhe çfarë doni të dëgjoni ne po i lexojmë ato edhe po i shfrytëzojmë idetë tuaja për uh, muzikën e mëngjesit. Sot ju bëjmë pjesë të klubit të mëngjesit përmes përzgjedhjeve muzikore. Ju kujtoj që do shkojmë tek Nobis për një Abonim njëmujor, miq të dashur. Do të hedhim shortin orën 10 pa 10, Jeri do të tërheqë një emër. Mm -hmm. Ju mund të shkruani Dua Nobis dhe emrin tuaj, ta dërgoni në 069 20 70 222, nuk kushton asgjë. SMS-ja. Dhe mjafton vetëm një mesazh që të bëheni pjesë po. e shortit. Po. Jo më shumë. Jo. Dua Nobis emrin tuaj. Kaq. 069 20 70 222, ndërkohë kjo këngë është e re. Është e momentit. Është nga një artist ose artiste e e. Mhm. Mm uh, që mua më ka bërë përshtypje shumë të mira. Mhm. Dhe që mendoj që do ta do ta shohim që të bëhet një prezencë, po themi, e muzikës. Dakord. Nëse i keni vënë re këto këngët e reja, këto hitet, e nëse i keni dëgjuar me vëmendje, mundet që ta gjeni, por uh, kjo mbetet për t'u parë. Zero gjashtëdhjetë e nëntë, njëzet shtatëdhjetë dy dy dy Dërgoni mesazhet tuaja pa harruar dhe emrin për çmim fitues Ti më ngre aq lart Sa s'kam qenë kurrë Po e mbaj veten Veç një sekundë Nuk do të zgjasë shumë. Ti je një vend i fshehtë. Je veç një ndjenjë. E le zemrën time të arratiset. Përtej kuptimit. As unë nuk gjej dot mënyrë ta ndal stuhinë. Oh, zemër, është jashtë kontrollit tim. Po shkon në shtëpi. Ti je një shans që shfrytëzoj për të ëndërruar. Ti je një tjetër ditë. Që më lejon të marr frymë. Zemër një tjetër fundjavë. Asgjë s'është e sigurt. Zemër, mos më ndal. Fshihu me mua. Edhe pak. Oh, ti më jep një drithërim në shpinë sa mund të derdhem. Ti më sjell më pranë greminës. Po lëshohem. Ti je një vend i fshehtë. Je thjesht një ndjenjë ti më lejon të arratisem përtej kuptimit. Për cilën këngë bëhet fjalë, dërgoni mesazhet në 069 20 70 222. Aty kujdes. Tek vendi i fshehtë. Tek veç një ndjenjë. 0692070222 kjo na çon tek John Legend miq të dashur All of me është si ato rekordet e mbajtjes së topit me këmbë kështu kur shkon 3000 4000 nuk e di sa dhjetra e dhjetra javë ka në krye të klasifikimeve What would I do without your smart mouth drawing me in and you kicking me out Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. O çfarë këngë? Wow, un uh, un jam fans i asaj këngës, po e thosha Jeri të po mm, gjithsesi. Po diskutonim pak. Ka shumë fans ajo këngë e duan shumë. Un nuk e di atë këngë nuk e se duan Enrique. Nuk hyn tek se duan Whitney. Tek ato, sikur kjo këngë mos ekzistonte forever, Nëse më uh, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit, miq të dashur ju përshëndesim të gjithë kemi një fitues tani të anagramës së ditës së sotme, kështu që e kanë gjetur miq. S'ma ka qenë e thjesht, është Çupakapiku. Dhe e ka gjetur Elektra 070 mbaron numri. Ku pa kuçi? E kishim primë muaçes. Bravo qoftë Elektra. Elektra. Elektra. Ai Çupakapiku yn. Po. Çupakapiku yn me bateri. Çuka Piksharr. Po ku janë si çikar? Po ti ti vishanën solt apo? Nuk është artë. Çka fik mekanik. Okej, okay, Gati? Gati. Gati. Kemi tani miq të dashur edhe lojën e fjalës së censuruar në klubin e mëngjesit Altini e ka gati për ta lëshuar. Jepi Altin. Dhe tani fjala e censuruar në klubin e mëngjesit. Hapini veshët. Stop censurës. Vetëm ne nganjëherë duket sikur bëjmë uh, cicmic Ca thonë që janë vetëm ata të PD-së, ca thonë janë vetëm ata të PS-së. E pra, çka thon Lubonja? what what? Tani ë uh, me fillon me k. Okej, ti ke të drejt, por jo. Jo. jo. Le ta le ta dëgjojmë një herë zotin Lubonja miq të dashur duke folur për ata të PD-së dhe ata të PS-së. Ë, uh, duke thënë që ne themi që Njëherë janë të tillë ata të PD-s, janë edhe ata të PS-s, po çfarë është epiteti që ka përdorur? Ose që ata përdorin për njëri-tjetrin, mm -hmm. kam përshtypjen mhm. unë. Mm -hmm. Por që uh, Lubonja i ka sjell të dy bashk, palët. Vetëm ne nganjëherë duket sikur bëjmë uh, cicmic, ca thon që janë vetëm ata të PD-s, ca thon janë vetëm ata të PS-s. Ky është një epitet, me siguri diçka e keqe. Jan fillon me L, E saktë. Ah! Oh. Ja, ja, se nuk fillon me lë. Mos më thuaj e saktë e gabuar kur uh, Okej. Çum. Është vazhdon me e. E saktë. Vazhdon me g. Jo. Mundet, mundet vazhdoj dhe me g Jeri. Është një epitet oh. kështu leg. Po jo, më jo. Vërtet? Jo, po me sa duket jo, pra, i thotë jo. Nëse e lëm këtu. E lëm këtu, e lëm këtu. Them se kemi për dëgjuesit, jo për ju. Po, po, prandaj po them. Mirë, a miq të dashur, ju përshëndesim nga Club FM 104 edhe nga ekrani i Club TV-s. Kur të kthehemi, kemi historinë e një gruaje që ndërsa po shikonte televizor, mhm. mëson për të shkuarën e dhunshme të të shtëpisë që kishte bler. Wow. Oh. Po. Shtëpia e saj ishte në televizor. Kishte një emision rreth shtëpisë së kësaj. Wow. Që tregonte se çfarë kishte ndodhur. Kjo s'dinte gjë. Ishte brenda në atë shtëpi, po shikonte televizor. Në fakt është histori shumë e çuditshme. Ndodh ndonjëherë. James Blunt vjen tani me Bonfire Heart miq të dashur në klubin e mëngjesit. Ora është 8:11 minuta e 58 sekonda, vajti 8:12 minuta në këto momente. Ne do të kthehemi sërish në klubin e mëngjesit me më shumë tani muzikë. Your love is like a soldier, loyal till you die. Unë jam Olta, mirupafshim. Po, Olta, faleminderit, është edhe Lori aty që bën regjinë për Club FM. Miq të dashur, historia që do tregojmë tani, është e Katrina McGhaw. Uh... E, që ah. ka emrin kjo gruaja, ka emrin Katrina McGhaw. Çfarë mm -hmm. ka mhm. ndodhur? është që Katrina, ishte duke marrë me qira një shtëpi dhe kjo shtëpi ishte shumë e mirë shumë. I plotësonte të gjithë kushtet që kjo kishte, vetëm se kishte një problem të madh. Që në shtëpi rreth 10 vjet më parë kishin ndodhur ca tortura dhe ca vrasje. Oh. Tani çfarë ka ndodhur është që nëna e vrasësit dhe torturuesit serial që kishte marrë peng 17 veta dhe i mbante në bodrumin e kësaj shtëpie, mm -hmm. wow. kur mori Katrinën si qiraxheshë, Katrina McGhaw, nuk i tha fare që Këto gjëra kanë ndodhur këtu. Po. Ndërsa një kushëri i saj i thot, duhet të shikosh një dokumentar, i thot. Është dokumentar që jep filan televizion dhe flet për një vrasës. Mhm. Mm edhe kur shikon kjo dokumentarin, shikon shpinën e saj. Në dokumentar është shtëpia ku ajo ka hyrë, që wow. jeton. E kupton, është është pikërisht ai vendi atje. Jan thot ky trau thot që është akoma këtu, është trau ku ai mbante të lidhur viktimat. Oh. Edhe kjo tavolina që qiraxhesha ajo zonja e shtëpisë Ma la mua, tha, që ta përdorja. Mm. Ishte një tavolinë ku kjo e shikon në skenë krimi, ishte i shtrirë një një trup. Një person i vdekur. Ai, po, ai, domethënë edhe thoshte po të më kishte thënë, sepse gruaja që është nëna e këtij vrasësit, ky ka vrarë veten në në burg mbasi u arrestua. Domethënë ajo që ka shtëpinë e vrasësit, po, dhe mm. shtëpia i përket nënës së atij vrasësit, që tani ka vdekur. Ai ka torturuar dhe vrarë 17 veta, që i varroste rrotull shtëpis, dhe mhm. tani ai nuk është më prej 10 vjetësh. Por po të shikosh në dokumentar dhe në realitet shtëpia është e njëjta. Oh, dhe ajo nuk i tha asgjë. Dhe tani thotë që jo unë i kam thënë i tha ajo. I kam thënë që këtu në në bodrumin e shtëpisë tha kanë vdekur 17 veta, jo. Edhe kjo thotë, ore ti e jeni e kuptoni thotë që po të më kishte thënë që 17 veta kanë kanë jetuar këtu, kanë vdekur këtu. Unë do do kisha bërë namin, si mund ta harroja unë një gjë të tillë, si mund të kishte shpëtuar? Jo më mirë s'ka problem. Se nuk është një gjë e vogël edhe po, e harron. Por uh, Missouri, që është uh, ku ka ndodhur kjo në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk uh, e ka një ligj që ta detyrojë qiradhënësin që ta informojë qiramarrësin për uh, çdo dëm psikologjik thonë që mund të ketë ndodhur në një mm -hmm. pronë, sepse pronat mund të dëmtohen edhe psikologjikisht, me sa duket. Ëh, mm -hmm. uh, ne nuk kemi një ligj të tillë, kam përshtypjen unë në Shqipëri, por që qoftë se për shembull dikush ka çarë, ka hapur kokën me sëpatë në ndonjë ashtu, siç ka ndodhur, ti mund të thuash se do të ta dish apo jo. Jo, për ta ditur do. A mendon? Tani s'mund të hash bukë mbi tavolinën ku ai Ka ndodhur një një krim. Ku ka ndodhur një vrasje. Ëh. Mm -hmm. Mendoj unë mund të ishte apo apo mendoni se nuk nuk ke jo, nevojë që ta dish fare. Duhet ta dish. Po po ta dish nuk e merr më atë shtëpi. Po mendoj unë. Gjeni një shtëpi tjetër. E kuptoj që s'e merr dot po ti, a nuk e ke të drejtën tënde mos blesh një shtëpi për shkak ku kanë ku kanë vrarë njerëz? Po sigurisht që po. Jo, po këta kanë menduar që në rast se thuhet, ajo nuk ja Nuk do të shitet pra. Po, nuk do shitet ose nuk do merret pra. me qira. Po nëse ti kanë menduar edhe për pra, ata ja pra ata e paskën në Amerikë atë ligjin, që në qoftë se ti blen një pronë ndër informacionet me detyrim, sepse ajo duhet të ketë një formë për shembull, dhe aty në formë ai shitësi është i detyruar që ta mbushë atë formën. Mm -hmm. Ndoshta një fragment i asaj forme thotë që a ka ndodhur në këtë shtëpi ndonjë ngjarje, ndonjë krim, ndonjë vrasje, ndonjë kështu, ndonjë kështu, dhe ai duhet të japë përgjigje për atë. Po ose jo. Po ose jo. Po ose jo, e kupton? Qoftë se është jo, thjesht e mbush jo, po qoftë se është po, ti e ke aty për ta parë. Mm. Dhe je brenda të drejtës tënde për t'u informuar për një pronë që e blen. Mirë është. Po fundja ka njerëz që nuk çajnë kokë, fundja le të bëjë po. kasaphanë aty, nuk po ti duhet të marrësh shumë, pastaj nëse ti vendos. Do të bësh një tabelë kasap, mbasi ta blesh atë pronën, kam përshtypjen që nuk kam problem. Po mund të ketë edhe njerëz që nuk e vrasin mendin, mund të ketë të tillë që nuk shkojmë aty se janë vrarë pesë veta. Pastaj ti di të zgjedh. Po gjithë këto janë gjëra anësore. Unë më vras ti për të drejtën që ke për t'u informuar apo jo. Që duhet. Qoftë se ti s'e vret mendjen, punë për ty pastaj shumë mirë. Jam pro që të vendos. Ose ti mund të marrësh një ulje çmimi për atë për shkak. Po. Po, mund ta marrësh, po gjys për gjys. Dy vrasje? Ne jemi klubi i mëngjesit në valët e Club FM në 100.4. Mëngjesi juaj kalon këtu me Blendin, Jerin, Altinin, Oltën edhe Lorin. Muzikën e zgjidhni ju në 069 20 70 222 dhe nëse doni Nobis, shkruani Dua Nobis. A winter morning black as any night Dhe tani Ai ai ai a e dini se dini se Dhe tani A e dini se me Jerin në klubin e mëngjesit Në një bisedë mes dy personave, ai i cili është më i nevrikosur ka më shumë gjasa që ta ketë gabim. Kjo pasi inati errëson logjikën. Studimet tregojnë se mesatarisht një njeri ka rënë 7 herë në dashuri përpara se të martohet. Në fëmijërinë e tij, Jim Carrey mbante të veshura edhe në shtrat këpucët e klounit. Kjo pasi ai dëshironte që në çdo moment të ishte gati për të bërë të qeshnin prindërit e tij. Përbërja kimike e lotit është në varësi të emocioneve që jeni duke përjetuar. Nëse përpiqeni të mbani për një kohë të gjatë të qeshurën, me shumë gjasa ajo do të shpërthejë edhe më më shumë forcë. E qeshura parandalon rrudhat dhe ngadalëson plakjen. Bodybuilderi brazilian ka pranuar se muskujt e tij janë tërësisht falso. Ato janë të krijuara prej përdorimit të mineraleve të injektuara dhe alkoolit. Shakaxhinjtë e kanë më të theksuar aftësinë për të zgjidhur probleme të vështira në krahasim me njerëzit e tjerë. Nepërka e artë është gjarpri më i rrezikshëm në botë. Gjarpri rritet në ishullin Ilha de Quaimanda, që është i njohur ndryshe dhe si Snake Island. Qeveria braziliane ka vendosur ndalimin e udhëtimeve për në këtë ishull pasi kjo përbën rrezik për shëndetin e turistëve. Në këtë ishull mendohen se gjenden rreth 4000 ekzemplarë të këtij gjarpri, helmi i të cilit është në gjendje të shkrijë edhe lëkurën e njeriut. This is Club FM 100.4. Faleminderit Jeri për Aidin Sen. Është ora tani 8:29 minuta miq të dashur. Dua që të dëgjojmë edhe një herë lojën e fjalës së censuruar. Kemi zotin Lubonja sot në klubin e mëngjesit që vjen me një fjalë që e ka përdorur dy herë në të njëjtin klip. Është e njëjta fjalë. Ne duam, ne duam që ju të gjeni ekzaktësisht se çfarë ai ka thënë. Kujdes, dhe Altini kësaj radhe, do të na ndihmojë pak, e dëgjojmë zotin Lubonja. Vetëm ne nganjëherë duket sikur bëjmë cic mic, ca thonë që janë vetëm ata të PD-s, ca thonë janë vetëm ata të PS-s. Ca thonë që janë pipa vetëm ata të PD-s, ca thonë që janë pipa vetëm ata të PS-s. Çfarë është ky epitet pra që ata përdorin për njëri tjetrin? Është negativ apo jo? Është negativ apo s'është negativ? Në një farë mënyre. Në një farë mënyre. Në këtë kontekst po, por çfarë kanë thënë ata? Përgjithshme jo. Kanë thënë legjenda. Jo. Legendat është e pas. Legendat jo. As govatat edhe as jo. kanaçet. Jo. Kista. Kista. Lekista. Lekista. Jo. Jo. jo. Të paaft, por kjo nuk. Kur themi lekista? Kush më afër, legenda apo lekist? Apo lesh Altin. Jo, as legenda as lekist fakt. Nuk as as lesh. Tash, ëh, mirë. Është një term që nuk ka konotacion pozitiv. Nuk ka konotacion negativ. negativ. Është asnjëanës. Është asnjëanës. Varet nga përdorimi. Varet nga përdorimi. Për shembull, këtu te ne sot ca mm. janë të tillë, ca janë. Ne këtu në studio si jemi mm. Altin. Gjys për gjys. Jan të korruptuar. Për shembull, mund të kishte thënë janë të korruptuar. Mund të kishte thënë, por janë jo. të pandershëm. Jo. Jo, po s'ka konotacion negativ, se i korruptuar dhe i pandershëm është qartazi negativ. Po të thotë diçka që s'është negative. S'ka vend ndim atë. Okej, okay, mirë. Dakor. E dëgjojmë edhe një herë? Po bra, patjetër. Vetëm ne nganjëherë duket sikur bëjmë uh, cic-mic, ca thonë që janë vetëm ata të PD-s, ca thonë janë vetëm ata të PS-s. 0-6-9-20-72-22 Dërgoni mesazhet tuaja. Atëherë dua t'ju ndihmoj pak për këtë tekstin e kongës për sot Kam uh, zgjedhur një kongë të vështirë. Tek teta ke pak uh, ndihmë, Altin. Ti më ngre aq lart Sa s'kam qenë kurrë më parë Po e mbaj veten. Veç një sekond, nuk do të zgjasë. Ti je një vend i fshehtë. Je veç një ndjenjë. E lë zemrën time të arratiset përtej kuptimit. As unë nuk e gjej dot mënyrën për ta ndalur stuhinë. O zemër, është jashtë kontrollit tim. Po shkon në shtëpi. Ti je një vend i fshehtë. Je veç një ndjenjë. Kujdes, është një këngë e dashur që për momentin ka qenë në krye të klasifikimeve nga një artiste që vjen e re dhe shumë interesante. Kujdes, po ju ndihmon pak baza mbas meje.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 Mhm. Mm kam hapur fjalorin e gjuhës shqipe. Tek gërma L. Pastaj tek gërma L, m'është dashur kam shfletuar ca para ca pas. Edhe po zakonisht një drejtim nga e majta në të djathtë, më së shumti, dhe kam marrë përkufizimet e disa fjalëve. Këto do t'ju jap juve. Unë do t'ju lexoj përkufizimet. Ne do të gjejmë fjalën. Ju do të gjeni fjalët. Dakor. Ju do të gjeni hyrjet, pra, zërat e fjalorit. Kujdes. Të gjitha përgjigjet fillojnë me L. Të gjitha përgjigjet sepse jam te L-ja, kam ndenjur tek L-ja dhe unë do t'ju lexoj vetëm për kufizimin siç e ka fjalori i gjuhës shqipe. I shqipes së sotme. Po. Dakor. Nga Akademia e Shkencave të Shqipërisë, Instituti i Gjuhës dhe i Letërsisë. Okej? Okay? Mhm. Mm Pyetja numër 1. Pyetja numër 1. Pyetja numër 1. Fjalë të mira që ngren lart dikë a diçka. Fillon me L. Fjalë të mira që ngren lart mm -hmm. dikë A diçka. Po. Këtë thot fjalori. Dakor. Okej. Okay? Mm. Ky është shpjegimi që fjalori jep. Pyetja numër 2. Pyetja numër 2. Pyetja numër 2. Një tjetër fjalë me L miq të dashur, për kufizimin e saj është ky. Dobi e mirë. Përfitim. Fitim. Dobi e mirë. Përfitim. Fitim. Fitim. Mhm. Mm Fillon me L. Tam. Fillon me L. Kujdes, ka të bëjë me ekonominë, ëh? Tam. Përfitim, mm -hmm. dobi, ah, ja vlen. Okej. Okay. Pyetja numër 3. Pyetja numër 3. Pyetja numër 3. Miratimi apo e drejta që i jepet dikujt për të kryer një punë. Presja. Shkresa që vërteton këtë miratim. Mhm. Mm pra miratimi apo e drejta që i jepet dikujt për të kryer një punë. Fillon me L. Pyetja numër 4. Pyetja numër 4. Pyetja numër 4. Tërësia e qimeve që mbulojnë lëkurën e baktive të imta, të deveve e tjerë. Dakor. Tërësia e qimeve që mbulojnë lëkurën e baktive të imta, të deveve e tjerë. Mhm. Po kjo është vetëm për baktit apo edhe për njerëzit? Apo po. Unë po them çfarë thotë fjalori i gjuhës shqipe. Këtë thotë. E kam marrë, e kam shkruar eksaktësisht siç e lexova atje. 069 20 70 222 miq të dashur këto janë katër pyetjet me L nga fjalori. Kthehemi mbas pak klubin e mëngjesit Maroon 5 vijnë me këngën e tyre më të re. Kjo quhet Maps Heart At. Në Club FM 104 ju përshëndesim fort nga klubi i mëngjesit. Hello, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Miq të dashur, ju përshëndesim që të gjithë dhe ju urojmë një ditë fantastike. Unë jam Blendi, bashkë me Jerin, Altinin, Nolten edhe Lorin, këtu në FM 104. 8:39 minuta kanë në këto momente. Ëm, um, do thoja diçka. Tam. Se nuk dua që ta ashtu. Po bënim bisedë këtu. Se është bërë njëra nga gjërat që bëjmë zakonisht tani, edhe kjo e ndenjura në Facebook edhe komunikimi e të ndarit e të parit e njëri tjetrit atje përshëndeturit. Të ku diun tani dhënies së lajmeve sihariqeve, urimit të ditëlindjeve, ndarjes fatkeqësive ndonjëherë ngushëllimet siç i kemi parë gjitha ndodhin në Facebook. Është vërtet është. Po. Mendoj gjithsesi që ca njerëz e teprojnë. Ë, uh, E teprojnë shumë madje. E teprojnë më shumë fort. Ka njerëz tash që dalin. Ekzagjerojnë madje. Dalin në Facebook, edhe kur janë në banjo, dalin në Facebook edhe kur janë smur, edhe kur janë uh, me grip, edhe kur janë me qurra, edhe kur janë në plazh, edhe çfarë po hanë, çfarë po gatuajnë, çfarë po pinë. E di, këto i domethënë bëhen njëherë kështu që imagjinoje gjithë atë informacion që vjen, ka një gjë, nëse do ta ekspozosh veten ndaj asaj, duhet të bëhesh gati që kur të hapësh atë murin, të shikosh Të gjithë budalliqet e të gjithëve, se çfarë janë duke bërë ata të dielën, e kupton? Ky është në Vlorë, ai është në Peshkopi, ky është në banjo, ky është smur, ky këtu, e kupton, po luan futboll, ai është ngjit në një mal, ky tjetri ka zbrit në një grop, ku di un se çfarë, dhe gjithë ai bombardim informacioni që përpara ti nuk kishe nga ta dije. Se ti kishe shokët e tu rrethin tënd 4-5 veta. Po janë disa gjëra që s'ke pse t'i dish po, njerëz. Po s'ke pse t'i dish pra. Po gjithë ky informacion, gjithë ky se ti ku shkon, ne e dim nga shkenca që asgjë nuk Shpërbëhet dhe kthehet në hiç. Gjëra transformohen. Çka është aty? Në qoftë se ti e merr këtë informacion ku e ruan, nëse e ruan, a të zë ky vend që në fakt duhet ta përdorje për diçka tjetër? Për shembull se ç'më duhet mua tash? Dalin njerëzit të shtrirë në krevat jam rënd. E unë jam rënd, jam në Facebook, jam shumë rënd. E të rënd të rezin mirë. Kjo të prishtë rezin. Nuk e di. Duhet se është pak më më tepër se ç'duhet. Se edhe edhe kur je rënd në shtëpi, për shembull, vin të vizitojnë mami, babi. Nuk ka pse ta din të gjithë këtë. Vllai, nuk vjen po. të çdo çdo kolega, çdo i njohur, kështu të të futet në dhomën e gjumit dhe të të të të shofi edhe edhe çarçafe, ku di un tash. Batanie. Batanie edhe gjithë gjërat. Ça ça ke aty brenda? Se jam smur. Po me masë Nuk ka më privatësi U bërë shumë mirë Po ja bëjmë vetes këto Po edhe të tjerëve, Se duhet përdor Komunikimi duhet përdor për Për gjëra më të ka standard Po, ke një standard Më të vlefshme se Sa kaq S'ka kuptim Në çdo moment Po shikon se çfarë po bëjnë miqtë e tu Kjo është ideja Po pra. hap pas hapi po. i monitoron jetën, po lëvizjet. Mendoj se duhet të ketë një lloj filtri. Po ca njerëz nuk e kanë Nuk kanë këtë, edhe duhet duhet ca gjëra t'i mbash për veten tënde, se po, po. bëhesh edhe i bezdisshëm për të tjerët, e kupton? Nuk ka nevojë ta dinë gjithë për shembull se çfarë sa e kam un temperaturën, sa e kam un kolesterolin, sa e kam un sa pagove për drekën, e kupton? Po. Sa piva. Po Okej. A më je kështu i kënaqur? Tani kemi përgjigjet e pop kuicit. Gati? Gati. Gati. Atëherë. Jeri. Pyetja nr. 1 për ty Jeri, mm -hmm. është nga fjalori i gjuhës shqipe përkufizimi i një fjalë që fillon me l. Mm. Fjalë të mira që ngrenë lart dikë apo diçka. Lavdërime. Lavdërime është e saktë, po ta gjeni atje, do të gjeni këtë përkufizim. Pyetja e dytë Altin është për ty. Dobi e mirë, përfitim, fitim. Ë, uh, lek. Jo. Për dobi e mirë, diçka që është me dobi, me përfitim. E di unë këtë, po s'po vjen L. tani. Leverdi. Leverdi. Okej, në rregull. Po, Leverdi është fjala Altini nuk uh, fitoi asnjë pikë sot. Pyetja nr. 3 është për ty, Olta. Po. Miratimi apo e drejta që jepet dikujt për të kryer një punë, shkresa që e vërteton këtë. Leja Altini. Leja, një leje, një leje. Bravo, Olta. Pyetja nr. 4 është kjo. Jeri, kujdes, tërësia e qimeve që mbulojnë lëkurën e bagëtive të imta, deveve e të tjerë. Lesh. Leshi. Leshi, bravo, bravo Jeri. Bravo Jeri. Nga fjalori i gjuhës shqipe miq të dashur, fjalë që fillojnë me L. Faleminderit shumë kush është fitues. Është Juela. Bravo, bravo. Juela. Fiton një kontroll të plot në Spitalin Amerikan. Bravo, bravo. Juela lavdërime, Leverdi. Leje dhe lesh. Leje dhe lesh. Kthehemi pas pak të mëngjesit. Jo, t'i kishim ndihmuar pak dëgjuesit me fjalën e censuruar se nuk e kanë gjetur. Oh. Ka qelluar shumë e vështirë. Mirë, shumë keq për këtë. Do ta japim do ta japim. Atëherë unë do t'i ndihmoj. Të tillë ishin Adami dhe Eva. Kujdes. Në zanafillë fare. Oh. Kujdes. Të tillë ishin Vetëm Adami ne, dhe Eva. Nganjëherë po. duket sikur bëjmë uh, cic mic, ca thonë që janë vetëm ata të PD-s, ca thonë janë vetëm ata të PS-s. Ndoshta ndoshta miq të dashur, zoti Lubonja ka qenë duke folur Okej. Okay. Dhe shoku i ngushtë i Altinit. Po po, e din. Po shoh diçka që vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, njëri nga këto lajmet interesante, po goxha i çuditshëm. Një djalë i vogël, ëh, mm -hmm. e ka vënë veten në një siklet të madh. Mm -hmm. Është 17 vjeç dhe ka një të dashur 15 vjeçe. Ky ky tani në këtë epokën kur ne jetojmë, Uh, po ti as shmaskara. Është normale. Është jo, jo, normale është po. po. Por uh, të vegjël janë që dy. Mhm. Ka edhe 13 po, vjeç. Tani kemi telefona me vete, bëjmë fotografi gjithkohë dhe ky çfarë ka menduar është që t'i çojë fotografinë time të trupit të tij, të dashurës së tij. Mm. Kështu që fotografon veten. Prish mendje kur i thonë. Për të prishur mendjen ndoshta. Apo për ta rregulluar mendjen, ku di unë se çfarë. Por që ia dërgon këto fotografi ku mhm. është paraqitur ky. Nudo. Tam. Nudo, po. I zhveshur. Madje jo i gjithë trupi, po ca pjesë po. intime kështu që. Kuptohem. Gjithsesi. Çfarë ka ndodhur? Çfarë ka ndodhur është që këto kanë rënë në një mënyrë apo në një tjetër në duart e autoriteteve. Ka pasur një ankesë ndoshta nga prindërit e vajzës, nuk e di, nuk e di detajet e kësaj. Mm -hmm. Por ajo çfarë ku fillon historia jonë është vendimi i policisë dhe vajtja në gjykatë dhe marrja e një mandati nga gjykata për t'i kryer këtij djaloshi disa foto. Sepse çfarë ndodh që është e sikletshme është që ky vetë është 17 vjeç. Mm. Kështu mm. që fotot e këtij teknikisht janë pornografi. Po. Oh. Janë pornografi fëmijësh, sepse ky është akoma i mitur. Mitur. Kështu që ti të ekspozosh ë uh, foto intime të një njeriu nën 18 vjeç, të një të mituri pra, je në posedim të asaj që quhet në anglisht rëndom child pornography. Mm -hmm. Dhe bëhet nami për këtë child pornography. pornografi me fëmijët. Po, po. Krim shumë i rëndë. Kështu që, kështu që, domethënë situata ka qenë çik komplekse. Sigurisht që ky nuk po shpërndante pornografi po, fëmijësh. Ai ia kishte dërguar të dashurës. Të dashurës vetë që ishte 15 vjeçë dhe i kishte bërë vetë ato foto. Po, me dëshirë. Me dëshirë me telefon. Por policia për të vërtetuar që ky ishte ai që ishte në foto etj etj etj etj, kishte marrë këtë mandat pra që i lejonte policisë t'i bënte foto. Që t'i bënte këtij foto. Por duhej që ky mm. në foto të ishte ë uh, si thua me kokën lart. Po. Jo, oh. jo kështu, turivarur. Po, dhe këta sipas mandatit të marrë në gjykatë, kimikisht mund t'i shkaktonin këtij një ereksion. Për ta fotografuar ashtu siç duhej fotografuar në mënyrë që të bëheshin krahasimet mm -hmm, mm -hmm. fotografike. Dhe e gjitha ishte një çmenduri. Kjo që është shumë e çuditshme. Ja ku është policia me një mandat ligjor për t'i dhënë atij një kokërr apo diçka tjetër. Wow. Diçka që do t'i shkaktojë një fëmije një ereksion në mënyrë që këta ta fotografojnë për të provuar se ato fotografi janë të të njëjtit person etj etj etj etj. Dhe është bërë një gjullurdi e madhe mediatike, edhe tek të drejtat e njeriut, edhe i kanë, domethënë tezja e këtij djalit thotë që më në fund policia ka vendosur që të mos i bëjë këto fotot, por ka vendosur kështu të ajo vetëm për shkak se u bë e madhe, dhe u bë mediatike, sepse mhm. ata kishin për të ardhur dhe kishin për të bërë këto foto. Do i jepnin kokrrën djalit. Nuk e kuptoj thotë se çfarë po mendojnë këta njerëz. Oh kur çështja është shumë e qartë, Dhe ne e dimë shumë mirë se çfarë ka ndodhur, që ky fëmijë ka bërë vetë fotografitë, ia ka dërguar vetë asaj vajzës që ka arrit një çmenduri e tillë që ata shkojnë në gjykatë dhe marrin mandat për t'i dhënë një kokërr e për ta fotografuar këtë nudo në mënyrë që të krahasojnë foto. Anormale komplet. Anormale komplet. Do të thonë, dikujt aty i ka shkar situata nga kontrolli. Megjithatë policia ka thënë që ne jemi tërhequr nga kjo, nuk do ta shfrytëzojmë këtë mandat dhe po e lëmë që të ekspirojë, thonë ata që të që t'i dalë domethënë koha, që të skadojë vetë. në terma kohorë, se mandati ka një afat kohor, nuk do ta përdorim, thonë mm -hmm. policia shkruan në Washington Post për këtë ngjarje. Wow. Jo, kam edhe unë një histori të ngjashme me këtë, me një vajzë 28 vjeçare Blendi e ka emrin Neja, uh, që ka bërë foto të trupit të saj të ekspozuara nudo mm. dhe uh, me idenë që t'ia dërgonte nga telefoni i saj të dashurit. Por gabimisht nuk shkon me policin kjo histori që kam unë, është pak më ndryshe. Mm -hmm. Gabimisht fotot e saj nudo, nuk i nuk ia dërgon të dashurit, po ia dërgon babait të saj. Oh, oh, oh, oh, oh, Oh yeah. Babi, babi. Babi si të pak këtu. Është bërë nami, oh, kuptohet, oh, pasi babai ka parë fotot e të bijës në formë jo të zakonshme. Mm -hmm. Dhe eh, kjo ka vendosur që mos të kthehet sepse kjo jeton në një vend tjetër. Një turp nga babi tash. Dhe nuk i hap as derën e shtëpisë, nuk i hap as telefonat dhe asnjë gjë është ngujuar brenda ah. shtëpisë dhe nuk del. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, Altinin, Nordën edhe Lorin. Ju zgjom që ju vjen nga ora 7 deri në 10 valët e Club FM 104 edhe në ekranin e Club TV. Atëherë do të hapim tani siparin për një quiz me seri. Po më parë do të oh. japim një fitues pasi kënga që sapo dha ishte kënga e ditës. Po, dhe kush është fitues? Elena fiton një lule nga bota e luleve. Bravo. Atëherë, kategoria sot miq të dashur në kuizin me seri është 30 minuta ushtrime. 30 minuta ushtrime. Ushtrime. Okej? Okay? Mm. Pyetja e parë. Po. 30 minuta ushtrime në ditë përmirësojnë aftësinë e trupit për të përdorur insulinën. që do të thotë aftësinë e trupit për të rregulluar nivelin e këtij sheqeri në gjak. Mhm. Mm Cilit 0-6-9-27-12-2 Dërgoni mesazhet tuaja pa harruar dhe emrin për të qenë fitues 30 minuta ushtrime në ditë miq të dashur Përmirësojnë ndjeshëm aftësinë e trupit për të përdorur hormonin e insulinës Pra për të kontrolluar nivelin E kanë gjetur më në fund fjalën e censuruar. Po shqyr në këtu, a? Dhe kanë thënë lakuriq, lakuriq. Laku laku. Vetëm ne ngaherë duket sikur bëjmë cicmic, ca thonë që janë lakuriq vetëm ata të PD-s, ca thonë janë lakuriq vetëm ata të PS-s. Të portierin meksikan Ochoan para dy ditësh e mbani mend. Mhm. Mm Se si një tifoz i Ochoas nga Franca, ku ky luan me skuadrën e Ajasios, kishte vendosur që të shiste shpinë e tij bashkë me familjen pa. në mënyrë që të siguronte 10 milion euro që t'i paguante rrogën mujo rrogën vjetore Ochoas, mm -hmm. në mhm. mënyrë që Ochoa mbasi ra në sy kampionatin botëror të futbollit të mos shkonte në një skuadër më të madhe Megjithatë, megjithatë lajmet e kanë mm -hmm. Që Ochoa Vitin që vjen do të luajë tek Atletico i Madridit Wow Sepse është uh, me sa duket po lëviz atje është blerë Ka pasur kërkesa nga uh, Atletico i Madridit Dhe TV Azteca është duke raportuar tani se mund të ketë një transferim të Ochoas mbas Mandzukicit edhe të Këtu pra tek uh, Atletico e Madridit. Kështu që do ta shikojmë më shpesh, do ta shikojmë në Champions League, se kush e kishte parë atje në Francë, ku ishte fshehur. Po, si njënte, kështu që. Portier simpatik edhe shumë mirë. Fitoi zemrat e shumë sportdashëve me ato pritjet e tij. Macërore. Fantastike. Nëse mund të shprehemi kështu mm, mm. që që bëri gjatë uh, kampionatit botëror të futbollit. Kështu që e shikon, shpërblen ajo. Paraqitesh mirë, gjërat funksionojnë. Nënshkruan edhe kontratën e madhe dhe bën paratë. Kaq është e gjitha. Kaq është ajo. Ose ose bën një vit shkolle dhe përfundon gjyqtar në KLD. Për shembull, Këshillin e Lartë të Drejtësisë. Në një republikë banane si Shqipëria, dhe pastaj mund të ushtrosh aktivitet të fëlliqur gjatë gjithë jetës sepse ke mbështetjen e KLD-së, zhulcave, të ndryshëm lart e poshtë dhe vetë presidenti i Republikës, ku di unë se çfarë, çfarë janë këta njerëzit. Mora vesh që Gjin Gjoni paska pas vetëm një vit shkollë. Oh no, mos. Oh. Çfarë? Wow, Me si një kam- vit, po tashi lajmet e thonë, Po jo, më jo. Por unë kam bërë 4 vjet shkollë. ç'është jo më jo, problem? një vit olla. Katër. Po unë që e Vetëm bëra një? pesë të lartën. Po u them pra, tashi, a është KLD-ja ajo ku ku kryetar i KLD-së është presidenti i Presidenti, Republikës po, zoti po, po. Kjo është me ligj. Mustaqe Nishani. Është e saktë. Po. Kështu që thotë këtu. Kjo ishte nga shekulli. Mm. Çudirat nuk kanë të mbaruar në sistemin gjyqësor në Shqipëri. Gjyqtari i apelit, njëherësh anëtar i KLD-së, Këshillit të Lartë të Drejtësisë, pra që është kupola e drejtësisë në Shqipëri. Shaka. Gjin Gjoni rezulton se ka bërë vetëm një vit shkollë. Midis vitit 93 dhe 94, ore mos ka mbaruar jashtë ky ka tetëvjeçarin. Fakultetin e drejtësisë në një vit, vetëm brenda një viti. Po po. Kjo rezulton thotë nga ajo ç'ka deklaruar vetë Gjoni, Ëh, uh, dhe që publikohet në faqen zyrtare të KLD-së. Uh. Jo vetëm kaq, Gjin Gjoni pasi ka mbaruar këtë kurs njëvjeçar, pra, vite më pas ka kryer edhe një master thotë mm. në fakultet. Domethënë një vit shkollë të lartë. Je me gjimnaz. Po. Bën një vit shkollë të lartë, edhe bëhesh kryegjyqtar, super miliarder, ëh, uh, merr ato Dëgjo, këta janë njerëz të korruptuar, këta janë njerëz që duhet të përfundojnë në burg. E kupton? Gjin Gjoni i pari me gjithë me shokët mbrapa. Ata shokët, me, edhe me ca deputetë, me ca ministra që i ke tani, ç'të duash, domethënë ke sa duash aty. Dhe kjo është ky është problemi që po u hap mund të bien brenda të gjithë. Kjo është. Sado i gjatë të jesh. Edhe 2 metra të nxë ky thesi. Është e vërtetë. E kupton? Është i thellë shumë. Është i thellë shumë. Kështu që prandaj s'ka besim njeri, se thua, ok, ja do fusin në burg ca demokratë, se kanë vjedhur dhe e meritojnë burgun. Po socialistat që kanë vjedhur, po ata të LSI-së që kanë lënë nam, duke vjedhur, ata janë në skuadrën fituese. Tani, të Rilindjes si, si, prandaj njerëzit e kanë me... E kanë me siklet. E kanë me siklet, e kanë me skepticizm dhe mirë e kanë. Se vetëm të... Ku do me thënë tashi? Tafik Xhaferi. Për shembull, dje, Dje kishte ky ishte ky sherri në parlament. Po. Mm, ne kemi sherrin atje. Po, asnjë gjë s'pam neve, po që rrahën prap Gent Strazimirin, tham, oh, shtëreja ka Gent Strazimiri ha dru rregullisht atje. Në në këtë. Ç'bër si ta bëj çiti. Po, nuk i thon më si gomarin duhan, thon Gent Strazimirin duhan. Shqetësohemi nëse nuk ka dru domethënë. Dua të them. E kuptoj edhe un po e pash t'ia ngjeshte një. Po mirë, pse foli këtë? Fjalë të mira se un nuk godas kërkënd. Mund të më rrahë ai mua madje. Ë, uh, gjithsesi, do të thosha këtë gjë që këta njerëzit që rrihen, qoftë në rastin e Gent Strazimirit apo qoftë ata njerëzit që rrahin, ngado qofshin këta ku di un tashi, që kanë dorë e kështu, se doli dje, doli doli Berisha tha që është bërë nami, është bërë tashi. Nami i madh. E kupton? Për ta shfrytzuar këtë që ja ikëm ne tashi nga parlamenti se është bërë kështu. Ikëm në kohë të pacaktuar, tani bëjmë se donë. Dhe ia fusin kot më kot domethënë se Po edhe këta të tjerët Kjo lista do, E di çfarë dua të them këta deputetët Që, që rrifen që janë kështu E kanë këtë tendencën për, për t'u kap me shkelma Me grushta me kështu Këta deputetët i zgjodhi Rama dhe Berisha Këta janë të listës së kryetarëve po, po. Domethënë, Rama deri atje var turinjtë Ne shumë dhe nuk i tolerojmë këto gjëra Po mirë pa, po, pa, tashi një lloj përgjegjësie e keni Se ju i zgjodhët ata këta janë të zgjedhurit tuaj Apo jo A nuk janë këta skuadra fituese? Po. E vërtetë është. Ne u kam po skuadra fituese të përzgjedhurit. Ka një çik dorë. Kupton, ka një çik dorë. Çik shumë. Ë uh, herë pas here. Kështu që them un. Edhe përgjegjësia duhet të shkoj pak më tej se sa pak më tej se sa ashtu që mirë, e dënojmë ne këtë. A kupton? Po më po u bë u bë lëmsh kjo punë tash. Ja për javë tu u rra. Ne u çam bedi. Kështu që këto filtrat nëse Kaq për uh, kaq për momentin. 30 minuta miq të dashur uh, ushtrime në ditë të ndihmojnë në përdorimin e insulinës për të kontrolluar nivelet e sheqerit në gjak, po thonim, po, glukozës, glukozës. Bravo. Glukoza, është e saktë, bravo i qoftë. Është Nori fiton dy bileta për në Cineplex. Mirë, un kam një tjetër pyetje edhe kjo nga 30 minuta ushtrime. Tridhjetë minuta ushtrime në ditë miq të dashur do të lehtësojnë këtë presion të jetës moderne. Mm -hmm. Është përshkruar ndryshe si gripi më i përhapur i psikikës njerëzore. 0-6-9-27-12-22 Dërgoni mesazhet tuaja 30 minuta ushtrime në ditë do t'ju lehtësojnë shumë Këtë presion të jetës moderne Cilin 0-6-9-27-12-22 Ju përshëndesim nga valët e radios Klab FM në 100.4 Klab FM në Klab FM dhe Klab TV Mundësuar nga Vodafone Vodafone Kthehemi edhe një herë në klubin e mëngjesit, miq të dashur, ju përshëndesim që të gjithëve ju urojmë ditë fantastike. Ora është tani 9:24 minuta, po thoshim që të bëjmë uh, këtë lojën sa e njohim njërin prej uh, kolegëve këtu në studio, në mënyrë që t'ju mbajmë të argëtuar, është uh, lojë e bukur. Ne duam t'ju ftojmë që të luani bashkë me ne. 069 20 70 222 është numri i telefonit për gjithë lojërat. 069 20 70 222 është numri i telefonit edhe për shortin që do të hedhim Mbas i bie tani 26 minutave. Gjatë 26 minuta më vonë, Jeri do të tërheqi një emër, i cili emër do të fitojë një muaj abonim tek palestra më e mirë që ekziston në kryeqytet, që ka zonën fitness, zonën e relaksit me spa, me masazhe, me hidromasazhe, me ku di un ça janë këto uh, banjat kurative, me saunën, me me banjën turke që ka këto, uh, etj etj etj. zonën fitness, biçikletat, pishinën, gjithë këto janë falas janë në përdorimin tuaj për një muaj rresht një abonim që është dhuratë nga ne për ju tek Nobis në kryeqytet miq të dashur. Çfarë do të bëni është të shkruani dua Nobis dhe, dhe emrin tuaj dhe ju hyni në garë, hyni në short. Nuk ka asnjë lloj kostoje për juve nëse shkruani këtë. Nuk kushton 1000 lekë, apo di un se çfarë, është sa një mesazh normal Edhe ne do ta zgjedhim njërin dhe ai apo ajo do të fitojë një muaj falas në abonim në Nobis. Është diçka e mrekullueshme që mund të bëni për trupin tuaj, për shëndetin tuaj dhe unë shpresoj që mbasi shkoni për një muaj tek Nobisi, të vijoni të shkoni tek Nobisi, do t'ju pëlqejë. Edhe ndoshta do të shihemi bashkë atje. Ëm, um, ndërkohë, jemi gati. Un kam uh, tre letra. Dy prej tyre thon uh, K, konkurrent, njëra prej tyre thot V, viktim. Le të shohim uh, Jeri se kë do të zgjedhë. Jeri pa parë, mbylli syt, zgjidh njërin se vetëm oriento me dorën. Mbylli syt Jeri. Zgjate dorën Jeri. Drejt. Merre njërën. Bravo, Jeri e ka marrë njërën prej tyre miq të dashur. Tani kemi një tjetër. Kujdes. Altini edhe Olta do bëjnë zgjedhjen. Altini po mbyll syt. E bëri zgjedhjen. Larg nga unë, larg. Tani ta hapim. Hmm. Hape fillim ti Jeri, le të shikojmë se çfarë thot. Unë jam një K. Wow. Ah, një K. Në ka hape ti Altin. Një pra, tjetër K. V. oh, Olta është një V. Olta është viktim. Ai ishte edhe me të kuqe. Merrni pak këto. Po, po. Se se jam duke duke bërë të reja çdo herë. Dikush nga ju m'i mblidhni edhe m'i ruani se mund po, ta pra. bëjmë prapë të hënën. Mm. Se harxhojmë shumë letra, ashtu m'i mblidh Jeri pastaj. Okej. Okay. Tre pyetjet janë për Oltën miq të dashur e cila tani do të mbylli veshët sa e njohim Oltën. Është lojë shumë e bukur, un dua që ju të merrni pjesë dhe të parashikoni se çfarë do të thotë Olta. Pyetjet në vetvete. Pyetjet në vetvete janë të lezetshme, Olta? Nuk mund na dëgjojë. Nuk të nda vëja, po. E mirë. Edhe Altini mund të ankohet, nuk mund ta këja për shkak. Njësoj shkon ajo punë. 069 20 70 222 për ata që duan luajnë 069 20 70 222. Pyetja e parë për Oltën është kjo. Kujdes koleg Altin, Olta, përgjigjuni ashtu siç do të përgjigjej Olta dhe ju dëgjues përgjigjuni ashtu si mendoni se pak më vonë do të përgjigjet Olta vetë. Pyetja e parë. Mhm. Mm Olta. Do të preferoje të të bien flokët oh, apo të të dalë mjekër. Oh. E dini që ka ka gra që kanë kanë edhe pak mjekër. U ndodh, uh, nuk është kështu, po do të preferoje Olta pra të të bien flokët apo të të dalë mjekër. Po heqja i bie. Se ka dhe brisk, e kupton, përdor briskun përditë, e kupton se çfarë. Ka forma. Ka forma. Ka forma njeri. Mhm. Mm me lazer me gjëra. Më mirë se brisk. Ah, okej, okay, mirë, shumë mirë. Po shpresoj se s'është nga ato këtu me me dyll. Ja mirë dorë. Ja zbët, ja zbët. Bëhet, bëhet. Bëhet, bëhet. Çfarë s'u bë ka bra? Mirë, atëherë miq të dashur, pyetja për Oltën është, do preferosh Olta të të bien flokët fare? Një Olta që rrodhën, Olta ka flokë të mirë, me thënë drejtën. Ja po, shumë të dëndur. Ka flokë të mirë të mm. dëndur. Ëm, um, apo që të të dalë mjekër. Deri tani Olta s'ka mjekër, por mund t'i dilte. Si unë për shembull si Altini. Si unë më mirë. Po, si ty më mirë. Si Konçita do ishte. Apo jo. Kështu që mirë, kjo është pyetja e parë. Pyetja e dytë për Oltën, si do përgjigjet Olta? Zgjidheni juve. Pyetja e dytë për Oltën është kjo. Olta do të preferoje të jetoje në një botë ku në televizor ka vetëm telenovela turke apo në një botë ku në televizor ka vetëm Big Brother? Një botë hap televizorin në çdo kanal. Është ishte shumë e Karadaiu, Ezeli. Kjo, kjo, kjo. Kurse kurse në hmm. botën alternative televizori jep vetëm Bigun, asgjë tjetër. Gjithë kohës. Tani Olta ngjan pak si turkeshë. Tash ju e dini vetë atë punë. Mos influenco njeri. Mos influenco njeri, shkruaj opsionin tënd. Janë si konkurrente e Big Brother. Po. Mund ta kishe fituar një edicion. Se ka ça të japi. Pyetja numër 3. Olta. Do të preferoje të jesh pabesueshmërisht budallaqe, por me shumë fat, apo Shumë e mençur, por krejtësisht pa fat. E di, është dilemë e vështirë. Shumë e vështirë. A do doje që të ishe pabesueshmërisht budallaqe, por me shumë fat, apo mrekullisht e mençur, por krejtësisht pa fat? 069 20 70 222 069 20 70 222 për ata që duan të luajnë. Këto janë tre pyetjet që mbas pak do t'ia drejtojmë Oltës e ja Olta këtu. Olta rikthehet në program miq të dashur tani na dëgjon sërish. Mirë se u ktheve. Mirë se u ktheve. Tre pyetjet janë uh, të vështira. Olta Jeri ç'do thoshe. Kjo e fundit m'u duk më më e vështirë. Mm, dilema e fortë. Se e para Jeri, si ishte e vështirë? Po ka zgjidhje për të. Ka zgjidhje, ka zgjidhje. Edhe e dyta ishte. Po ti të ishe në vendin e Oltës çfarë do merri? Mirë, është të dytën. Okej. Okej. Në rregull, ndërkohë, Olta. Në pyetjen e dytë nga kuici me seri për 30 minuta ushtrime në ditë, unë pyeta. Tash që 30 minuta ushtrime në ditë do të reduktonin stresin. Këtë presion të jetës moderne. E saktë. E ka gjetur Arnoldi fiton një top nga Pepsi. Bravo, bravo. bravo. Miq të dashur, kujdes. Kemi një tjetër. Ne po japim sot si dhuratë një abonim njëmujor të plotë në zonën e palestrës, relaksit, tek fitnesi e gjithçka tjetër tek Nobisi. Pishina është e përfshirë, hidromasazhet e të gjitha. Miq të dashur, Do ta japim falas këtë për uh, një muaj rresht për atë që do të ketë fatin që të fitojë shortin. Ju duhet të shkruani vetëm Dua Nobis në 069 20 70 222 069 20 70 222 dhe lidhen gjërat, sepse edhe në kuicin me seri sot tematikë kemi 30 minuta ushtrime në ditë. Mhm. Mm Pyetja e radhës është kjo. Do të reduktonin riskun e presionit të lartë të gjakut, që quhet ndryshe. Mhm. Mm 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Ka një emër uh, mjekësor. Thuhet që unë vuaj nga kjo. Kjo. Çfarë quhet kjo? Por 30 minuta ushtrime në ditë 30 minuta tek Nobisi çdo ditë do të reduktonin ndjeshëm rrezikun e presionit të lartë të gjakut apo ndryshe e thënë Ja sto më njëri. Po kam bia shash bam. Jo jo, ti po shaje se humbi Brazili më pirë, po kë gjendi. Okej, mirë. Jemi me Oltën miq të dashur tani në klubin e mëngjesit, e shikojmë uh, se si kanë dalë parashikimet për të, e çfarë përgjigjet do na japë ajo vetë. Në lojën sa e njohim kolegen tonë Oltën sot në mëngjes. Olta, kujdes. Po, kujdes. Uh, midis këtyre dy dilemave, kësaj dileme pra, do të zgjidhje dy dy alternativave. Po. Do të zgjidhje këta. Orlolo apo Orlolo. Të të bien flokët? Ah, po, të të dalë mjekër. Larg qoftë, Olta po nga fjala nuk të gjen gjë e keqe. Si grua që je, Olta, sigurisht që dalja e një mjekre mund të shkaktonte dhe probleme, edhe për bashkëshortin tënd mund ta imagjinoj se si, e kupton të po të përkohesh të dy atje mund të bëhej. Mund të bëhej shumë e përgjakshme historia. Ai nuk ka mjekër. Ai ka pra, po, kishte pra, ti po, bëshin dy. Do ngjan edhe kështu. Ka metoda pra ka, kështu që. Nuk e ke dëgjuar reklamën ti. Jo, nuk e di. Që te Vivia mund t'i bëjmë me lazer. Me lazer, ah, okay. Ah, me lazer duket mjekra. Neve jemi këtu me të vjetrën me gozhën, ja fusim këtu me me. Unë jam me trejat, edhe po më doli mjekra, ja bëj dermanin. Okej. Atëre, Olta miq të dashur do të zgjidhë mjekër. Jeri thot? Mjekra kam. Olta, t'u bëftë mjekra, shtat pash. Oh, faleminderit Blendi. Njësoj si flokët. Të të dalë mjekra, të të dalë Bravo, ju e njihni kolegen, kolegja paska ëndërr për mjekër Të burrërohem E ka pas fiksim, Olta, në fakt, që t'i dëgjohej zëri, kur flis Po, e ka pas E ka Do t'i dëgjohet mirë pastaj Kisha fiksim të isha pak burrë, në fakt po. Urdhëro? Asgjë, asgjë Si, si, më fal, vazhdo, vazhdo, jepi, se është interesant dhe për dëgjuesit Pa trego pak? Kaq pra kaq. Ah, Doje të bëhesha burrë. Okej. Kur isha e vogël. Do dukeshe si kryegjyshi Dede Ahmeti, ah. domethënë atë me atë mjekër kështu. Mirë, vazhdojmë, vazhdojmë ah, miq të dashur, vazhdojmë programin më tutje. Me pyetjen e dytë për Oltën. Olta, mhm. do të preferoje të jetoje në një botë ku në televizor ka vetëm telenovela turke po, po, po. apo në një botë ku në televizor jep vetëm Big Brother Albania. Po po po. Gjithë ditën? Gjithë ditën, gjithë natën, gjithmonë. 24 orë. 24 orë. Ose ose Karadaiun ose ose çfarë uh, quhet uh, Big Brother. E vështirë është në të dy rastet Olta. Po. Po sot është telenovelë në fakt dhe Bigu. Mos u mendo shumë. Do të thotë përgjigja e Oltës do të jetë. Telenovela të ndryshme. Telenovela të ndryshme miq të dashur. Jeri ka thënë telenovela turke. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Ndërsa Altini ka thënë Telenovela turke. Wow, sa e lexueshme qenkam sot. Po që do të ndoshta mund të thotë që uh, telenovela turke kanë uh, skenar, dramë. E ke parasysh mund të thuash një çik më të zhvilluar se Herë-herë janë të ëmbla, të mira. Ah, mund të ketë. Okej, okay, dakord. Dakord. Ka dhe një aktor shumë bom. Pyetja nr. 3 për ty Olta. Dhe e fundit Olta. Në shkjo. A do të zgjidhje mhm. të ishe pa besueshmërisht budallaqe. Po. Por me shumë fat. Mm -hmm. Apo shumë e urtë, por krejtësisht pa fat. E di atë shprehjen ti që budallai ka fat. Ai do doja të isha. Atëre, Olta do të zgjidhte të ishte më ashtu, por pabesueshmërisht budallaqe. Olta do të zgjedhë edhe fituesin mm. miq të dashur të atij që ka thënë. Te përgjigjet e sakta do të pyesin se kush ka thënë hipertensioni. Në lidhje me pyetjen tonë, sepse 30 minuta ushtrime në ditë miq të dashur reduktojnë ndjeshëm presionin e lartë të gjakut, të quajtur ndryshe hipertension. Hipertensioni. Ka thënë Dori fiton dy bileta për në Cineplex. Bravo. Bravo i qoftë. Mirë. Mund të bëjmë tjetër? Kujdes. Tani ne po kërkojmë një term mm -hmm. që përdoret gjerësisht në mënyrë popullore. Unë do ta përdor termin mjekësor, por ne kërkojmë atë termin popullor. Popullor. Po. Dakor. 30 minuta, miq dashur, 30 minuta ushtrime në ditë. e ulin ndjeshëm rrezikun për një apopleksi. Për një Au. apopleksi që është një ngjarje në tru, e cila mund të jetë hemoragjike, Mhm. embolike apo ishemike. 069 20 7222 dërgoni mesazhet tuaja. Atëherë 30 minuta ushtrime, vetëm 30 minuta ushtrime në ditë e reduktojnë ndjeshëm Ndjeshëm rrezikun për një apopleksi, që është një ngjarje në tru që mund të jetë ishemike, hemoragjike apo embolike. Çfarë është kjo ngjarje në tru? Si i themi ne kësaj? Zakonisht në gjuhën e përditshme. 069 20 70 222 Second City tani me I Wanna Feel. Nëse ky ishte një nga ato momentet që siç po thoshte edhe Lori ishte ishte me vërtet shumë emocionues, po doja ta ndaj me juve miq dashur mbas ndeshjes midis Holandës dhe Argentinës ku u konfirmuan që Holanda nuk do të vazhdonte më tej. Arjen Robben kishte djalin 6 vjeçar, i cili kishte shpërthyer në lot në stadium bashkë me mamin. Mm, sa keq. I cili shkoi për ta ngushëlluar, ka qenë ka qenë një imazh që ka bërë xhiron e botës, çuni që nuk mbahet dot e që qan me të madhe dhe ai që shkon edhe që i flet. Uh, aty për ta ngushëlluar, po babi ka fituar kupa, do të fitojë kupa tjera, kështu që kontrollin mendor edhe që të shkonte aty ku ishte nevoja, bënte detyrën e vet si babi, meqë detyrën e vet si sulmues. Atë ditë të paktën... Nuk e bëri, nëjse ai penaltin e kreu, Po, çështje golin, fati golin tash e është. bëri kur, eh, kur gjuajti penaltin. Tash ndonjëherë, ndonjë që s'ke ç'i bën. Po gjithsesi, shumë moment i bukur edhe emocionues nga eh, Arjen Robben edhe Si thua? Se gjëna. Kampioni i ekipit holandës. Mirë. Ë, uh, miq dashur, jemi në fund programit edhe për ditën e sotme këtu në klubin e mëngjesit. Ka ardhur momenti tani për të hedhur të shortin për në Nobis. Jeri do tërheqë një emër dhe ky do të jetë emri i atij apo asaj që do të fitojë një muaj abonim të plotë tek palestra më e mirë në kryeqytet. Nobis. Dua Nobis thot Gela i mbaron numri me 378. Bravo Gela. Bravo. Që dhe ti do të dalin mirë, po. dalin mirë. Para se të japim fituesit, Olta, unë do të bëj një pyetje të fundit në lidhje me kuicin me seri, në mënyrë që ta kemi edhe përgjigjen brenda këtij segmenti dhe pastaj shkojmë secili në punët e tyre. Goca. Edhe çuna. Çuna. Po sidomos goca. Edhe goca. Se e keni fiksim pak. Mm. 30 minuta ushtrime në ditë. do t'ju forconin dhe zbukuronin vithet. Tam. Muskulin wow. më të madh të trupit që quhet kështu. Si quhet? 069 20 70 222. Muskujt kanë emër dhe muskuli më i madh i trupit të njeriu është muskuli i vitheve, mm -hmm. të cilat mund të stërviten, mund të zbukurohen, mund të tonifikohen. Gocat i kanë me merak. Po çunat i kanë me merak gjithashtu të gocave sidomos. Kuptoj. Nuk e di. Prandaj po them që më jepni emrin mjekësor pra të vitheve, muskulit më të madh që me 30 minuta ushtrime në ditë mund të tonifikohet Dhe zbukurohet. Okej. Okay. Atëherë, jepi të gjithë fituesit që kemi pas deri tani. Trompos kush tha? Trompos ka thënë Bledi fiton dy bileta për në Cineplex. Bravo, Bravo Bledi. Dhe për lojën time është Juli fiton paketën nga Nescafe, dhuratën nga Nescafe, pasi ka thënë t'i dalë mjekër, telenovela turke dhe të jem pak budallaqe, por me shumë fat. Mhm. Mm Tjetër? Kaq? I kemi dhënë. Kaq? Mirë, në rregull. Na mbeti një gjë tjetër. Ka ngelur edhe muskuli më i madh. Gluteal. Tashi, kur themi që është muskuli më i madh i trupit, kur thua më i madh, Google, mhm. Google. E ke e ke Maximus. Ah, pra. Ah, pra. Bravo. Quhet ka gjetur Gluteus Maximus. Maximus dhe ka gjetur Grandi. Bravo Grandi. Bravo, Grandi. Do të thotë gjithashtu më i madh apo Grandi, më i madh Grandi. Grand Gluteus Maximus. Për shembull. Bravo të qoftë, ça ka fituar? Dhuratë nga Electronic Line. Dhuratë nga Electronic Line. Mirë. Faleminderit shumë, është një shportë me dhurata nga Electronic Line, janë tek rruga Mine Peza miq të dashur dyqani më i mirë për produktet Apple, por jo vetëm kaq për shërbimet Apple, për aksesorët Apple, për softet Apple etj etj gjëra që doni të merrni. Unë dua t'ju kujtoj se mbas pak këtu vjen edhe Orgesa Zaimi me Music Box, që është program muzikor.